mji huu lakini kwa shani yake Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kwenye kipindi hiki sisi kufika hapa kwa hiyo namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi yeye kwa taufiki yake hii na nipo na mwenzangu Sheikh Arafat Abu Halima hafidhahu Allah ta'ala aliyekuwa khatibu leo katika msikiti huu tuko pamoja katika safari yetu na lengo letu ni moja lakini pia ni washukuru wenyeji wetu wa mji huu mashekhe na qaimun mbalimbali masalafi kwa ujumla wao wakazi wa mji huu kwa mapokezi yao makubwa waliotupa toka tumefika mpaka leo ni mapokezi ya kidugu kwa hakika hakuna zaidi ya undugu katika dini uliowasukuma kutupokea kwa mapokezi haya na mashekhe zetu wakaifungua misikiti yao wakatupa fursa za kuzungumza katika khutab mimi leo nilikuwa katika masjid Umar ibn Khattab mashekhe zangu pale Sheikh Abu Abd Salam Sheikh Mujahid wa Sheikh Dr. Khamis Imam na wengineo wametufungulia milango binshirahi sadr kwa tarhibu na kututia moyo na kufanya taaliki mbalimbali ya ziara yetu kadhalika hapa katika msikiti wetu huu Masjid Irshad kwa Sheikh wetu Abdullah Muhsin na ndugu zake mambo ni hayo hayo kwa hivyo tumefurahishwa na ziara hii na mapokezi haya ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم كل خير na juhudi zenu hizi awahifadhie katika mema yenu katika mizani zenu za mema siku ya kiyama ah, nina muhadhara leo katika muda huu ambao ni ukumbusho kwangu na kwenu ndugu zangu waislamu na muhadhara wangu hautokuwa na mambo mageni ambayo nyinyi hamjawahi kuyasikia au hayajawahi kusemwa na mashekhe zetu ni mambo yale yale ya dini yetu ambayo mara nyingine tumefundishwa kuyakariri kuyasema ili ule ukumbusho upate kukita katika nyoyo za watu na ufanyiwe kazi na si lazima yawe ni mambo mapya kwa sababu hakuna jipya baada ya da'wa aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kazi hiyo aliyoifanya alayhi salatu wasalam ikapasishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kazi imetimia na jukumu alilopewa amelitekeleza ukileta jipya utakuwa umeleta bid'a mambo mapya katika dini yetu ni mambo ya uzushi na uzushi katika da'wa salafia ni ugonjwa mbaya kabisa wa kuangamiza usiokubalika kwa yale mambo ya Uislamu yaliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini kwa kiwango cha elimu yetu na maarifa yetu inawezekana mashekhe zetu walitutangulia katika da'wa hii walitutangulia katika elimu kwenye itilaa pana katika mambo ya kielimu na vitabu wakayazungumza haya kwa upana na kwa ufasaha na kwa viwango vya hali ya juu kuliko hivi ambavyo tutazungumza sisi lakini maadhalik tutakase nia zetu walbarakatu min Allah subhanahu wa ta'ala ukumbusho wangu utakuwa ni kauli ile ile mbiu ya masalafi wote duniani kauli hii mbiu inatazamwa kama kauli ya kizalendo katika da'wa salafia huwezi kuwa ni salafi uliokomaa uliyeiva salafi ambaye usalafi wako unakubalika kwa viwango vya kisheria ikawa ufanyii kazi kauli mbiu hii au huna mipango nayo au ni mtu mwenye kuipuuza na kuidharau salafi kama wewe utakuwa una udhaifu mkubwa sana na ni aibu kujinasibisha na da'wa hii almubaraka tutalizungumza jambo la elimu kwa namna fulani kama ya kutoa muongozo na kwa namna fulani ya kuamsha hisia za watu kwa sababu yako maeneo mengi yenye kuhusu elimu tumeyasahau na mazungumzo yangu ya elimu katika ziara yetu hii yatakuwa ni makubwa ndiyo yamebeba kichwa cha habari cha ziara yetu lile bango kuu la ziara yetu hii litasheheni mazungumzo ya ilmu na kuna wakati tutazungumza ilmu kama hivi katika msikiti ambao pamechanganyika tulabu ilm almushtaghiluna bililmi shar'i almutafarrighuna lidhalik wako hapa masha Allah nurun ala nur naona nyuso zao na wamejaa lakini pia pana awamu almuslimin awamu salafiyin wana watu wa kawaida wasiokuwa talabatul ilm katika masalafi sasa mazungumzo yangu inabidi yawape haki wote hawa talabatul ilm wapate kisti yao katika nasaha kadhalika wale waislamu wengine wa kawaida wasiojishughulisha na ilmu lakini uislamu huu unawahusu na da'wa hii inawahusu nao pia wapate fungu lao halafu tutakuwa tuna mazungumzo mengine siku ya kesho insha Allah taala katika vikao maalum na talabatul ilm huko sasa kuna mazungumzo yao maalum nitazungumza jambo la elmu kwa unwani isemayo majalisul ilmi بين الامس واليوم في كاو vikao vya kielimu mambo yalivyokuwa hapo jana اعني في عصر السلف ومن جاء بعدهم من ائمه الهدى ومصابيح الدجى نوالي واليوكوجا بعد يا سلف katika maimamu wakubwa maimamu nyota katika dini namna jambo la elimu na vikao vya elimu vilivyokuwa kwao katika wakati wao na mambo yalivyo katika zama zetu hizi zama za watu waliochelewa tuone mambo yalikuwaje tuweke mizani tupime mambo tuwatazame salafu walivyosimama katika mambo ya elimu namna walivyowekeza nafsi zao mali zao wakati wao na kila kitu chao kwa ajili ya kuitumikia elimu kwa juhudi kubwa sana katika mazingira magumu sana lakini kwa subra iliyokuwa kubwa tuyaone hayo alafu tujione sisi watu wa zama za leo ambao tunajinasibu wakati mwingine tukajigamba na da'wa salafia kwamba sisi mina salafiyin ana salafi tujitazame tulivyo sisi leo na mambo ya elimu uwekezaji wetu kwenye elimu uko vipi haya ndio yatakuwa mazungumzo yangu kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyoniafikisha hadithi maakum fi hadhihi al-laila kwenye maudhui hii nitapenda nigusie nukta tatu za muhimu an-nuqtatu al-ula barakallahu fikum fadlu al-huduri fi halaqat al-ilm tutagusia kwa ikhtisari sana fadhila za watu kuhudhuria katika vikao vya kielimu ile miduara ambayo panasomwa elmu katika miduara hiyo طيب kwa hivyo ndugu zangu nukta ya kwanza katika mazungumzo yetu haya insha Allah taala ni fadhlu alhudhur fi halaqat alilm fadhila za kuhudhuria katika vikao vya kielimu itakuwa nukta ya kwanza tutaizungumza kwa ufupi insha Allah taala النقطة الثانية katika muhadhara wetu itakuwa ni dhikru baadhi namadhij عن التضحيات التي بذلها سلفنا الصالح في سبيل تحصيل العلم وحضور مجالسه tutataja baadhi ya mifano ya kujitolea kujitoa muhanga kulikofanywa na salafu wetu wema katika njia ya kuifikia elimu na katika suala zima la kuhudhuria vikao vya kielimu tuone mifano hai michache tu namna asalafu walivyokuwa katika jambo hili hadhihi nukta an-nuqtatu ath-thalithatu wal-akhirah nukta nambari tatu na hii itakuwa ni nukta ya mwisho kwa leo ni halu lmuslimina alyawm fi qadiyati alilmi wa hudhuri majalis alulama tuiangazie hali ya waislamu wa zama za leo kwenye suala zima la elmu wako vipi kwenye mambo ya elmu na himma yao ya kuhudhuria vikao vya maulamaa hizi ni nukta tatu ambazo insha Allah taala namuomba Allah aniyafikishe niwasilishe ujumbe wangu kwenu ndugu zangu kupitia nukta hizi nikianza na nukta ya kwanza ya fadhila za kuhudhuria halaka za ilmu na vikao vya ilmu kama hivi na mfano wake katika durusi mbalimbali mbali ambazo zinaendeshwa na salafiyin fadhila ni nyingi sana na zimekuja adilla min alkitabi wa min as-sunnati wa min aqwali salaf zikihimiza na kulishajiisha jambo hili yakulu ahlul ilm inna hilaq al-ilm wa mawaid al-ulama min arfa' al wanasema ahlul ilmi hakika vikao vya kiilmu na meza wanazokaa maulama ni katika vikao vitukufu sana min arfa'i almajalis qadran wa akthariha ajran inda albari subhanahu wa ta'ala ni vikao ambavyo kadri yake ni ya juu sana na ujira wake ni mwingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini wanasema fahiya mirathul anbiya vikao hivyo ndiyo mirathi ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mali iliyoachwa kurithiwa na manabii na mnafahamu kwamba al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa inma warathu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakurithisha dinar na dirham hawakurithisha pesa au vilivyo mfano wa pesa katika dhahabu na fedha lakini kwa hakika hasa waliirithisha ilmu waliasha mirathi ilmu yule ambaye atajishughulisha na mambo ya ilmu kwa hakika huyo amejichagulia fungu nono sasa utukufu wa elimu unadhihirika kwenye jambo hili kwamba hii elimu ya kidini hii ndiyo mirathi ya manabii kwa hivyo kama wataka wewe kuwa ni mtoto wa manabii ambaye unastahiki kupata mirathi yao una ulazimu wa kujishughulisha na jambo la ilmu na haya wameyahubiri salafu saleh na hapa nitapenda nitoa mfano wa riwaya التي رواها الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الأوسط هذه الرواية حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى كتك صحيح الترغيب rakamu ya hadithi ni nambari 85 ni athar kutokea kwa abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa hadha al-athar mawqufun anhu radhiyallahu ta'ala anhu abu huraira radhiyallahu ta'ala anhu marra bisuq al siku moja katika pita pita zake alipita na kutembelea katika soko la mji wa Madina فوقف عليها akasimama pale sokoni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu nikisema Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi ala as sahih talabatu al-ilmi wa namfahamu min al-mukthirin fi ar-riwayah والمكثرون في رواية أثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخضر وجابر وزوجة النبي أنا فهمك ni mtu aliyejishughulisha sana na kuhifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam bali alipata makarama mengi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwemo kuombiwa dua ya hifdh tarjama kuhusu Abu Huraira ina mambo mazito ya kustaajabisha katika mambo ya elimu na ile subira kwenye kuiandama njia ya dini huyo Abu Huraira huyu baada ya kustafidi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kiwango kikubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala ameihifadhi dini yake kupitia Abi Huraira na, na walio mfano wake alikuwa akiwalingania watu wengine sasa Abu Huraira aliposimama pale sokoni faqal ya ahla suq akawaambia enyi watu wa sokoni ma a'jazakum kushindwa kulioje kulikuwa pateni nyinyi mmeshindwa sana nyinyi abu huraira awaambia watu wa sokoni qalu wama dhaka ya Abu huraira wakamwambia haya ni kwa jambo gani tumeshindwa sisi e Abu huraira qala dhaka mirathu رسول الله wa الله عليه وآله وسلم يقسم وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم أوامبيا هي ميراث يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم mali hizi alizoziwacha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinagaiwa sasa nyinyi hamwendi mkachukua fungu lenu kwenye mali hizo qalu wa ainahu hawajua wafanya biashara tena ni watu wa kupenda bwerere katika mambo ya maslahi wale wachuuzi viroho vikawasimama viroho vya kupenda mali wamwambia Abu Huraira haya mirathi hiyo iko wapi qala fil masjid awaambia yuko msikitini bwana kwenye msikiti kule fakharaju siraan ila almasjid wakatoka mbio mbio wakifukuzana kuelekea msikitini kupokea mirathi wawakafa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu lahum hatta raja'u Abu Huraira akabakia pale kwenye bidhaa zao kwa kuwa ashawakurupusha sasa wameondoka inabidi yawe mlinzi kama wanavyosema shurah akabaki pale kwenye bidhaa zile akizilinda wakaenda wakarudi waliporudi faqalu ya aba huraira laqad ataina almasjid aba huraira sisi tumekwenda msikitini fadakhalna tukaingia ndani ya msikiti falam nara fihi shay'an yuqassam hatujaona chochote bwana kinachogawanywa pale hakuna lolote bwana tumeingia kavu فقال لهم ابو هريره رضي الله تعالى عنه اما رايتم في المسجد احدا kwani hamjamuona hapo msikitini yoyote hamkumkuta mtu yoyote msikitini qalu bala raaina qauman yusallun wa qauman yaqrauna alquran wa qauman yatadhakaruna alhalala walharam asema tumewakuta watu tele tu kuna watu tumewakuta wanaswali watu wengine tumewakuta wanasoma Qur'ani na kuna wengine wanafanya murajaa wanajikumbusha mambo ya halali na haramu wanasoma mambo ya ilmu faqala lahum abu huraira radhiyallahu ta'ala anhu akawaambia wao abu huraira radhiyallahu ta'ala anhu waihakum fadhaka mirathu rasulikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatari iko juu yenu komeni basi hiyo ndiyo mirathi ya mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam انظر السلف بارك الله فيك angalia salaf walivyokuwa kitazama ilmu na namna walivyokuwa wakihamasisha jambo la ilmu walizingatia ni jambo kubwa sana la thamani bali miongoni mwa fadhila ukiacha hayo ya kuwa ni mirathi ya manabii miongoni mwa fadhila za kuhudhuria katika hilaqil ilm ni kwamba hilaqul ilm hiya majalisun yahfadhu Allah subhanahu wa ta'ala ashabaha vikao vya kiilmu ni vikao ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anawahifadhi wale wenye kukaa vikao hivyo Allah huwahifadhi na mambo mabaya huwahifadhi na khudhlan wanahifadhiwa na kutoswa kukoseshwa nusra Allah anawakinga na hilo bali Allah huwalipa kwa sababu ya kukaa kwenye mambo ya ilmu ujira mkubwa na fadhila zilizokuwa nyingi na haya utayapata kwenye riwaya mbalimbali zikitua bishara kwa talabatul ilm miongoni mwa riwaya hizo nitachagua moja ma rawahu al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ni kile alichokitaja alimamu imam muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadithi abi waqid allaithi laythi ta'ala anhu anasema أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه pale alipokuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekaa katika msikiti wake wa Madina na watu wakiwa wamemzunguka kama kawaida masahaba zake wanafunzi wake akikaa humzunguka idh aqbala nafarun thalatha ghafula kiliingia kikundi cha watu watatu katika ule msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqbala ithnani wa walla wahid wale watatu walioingia katika msikiti wa mtume alayhi salatu wasalam wawili wakaelekea kule alipokaa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wanafunzi wake na mmoja akashika shughuli zake akaondoka hakuelekea katika eneo lile la, la mambo ya elimu wale watu wawili wakasogea karibu kabisa na halqa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fawaqafa ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakaenda wakasimama karibu na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam فاما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها mmoja wao akaona kiupenyo kwenye ule mduara ambako watu wanasoma akaona kuna upenyo pale mwenyewe akajipenyeza pale akakaa tuli wa amma al-akharu fajalasa khalfahu yule mwingine akakaa nyuma yao nyuma ya halqa hakupata fursa ya nafasi kujichomeka pale akaona nikae hapa nyuma ya duara hili nisiondoke wa amma thalith fa adbara dhahiba yule watatu yeye aligeuka na akaondoka zake falamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala mtume alayhi salam alipomaliza mafunzo yake kwa masahaba zake akawaambia ala ala ukhbirukum anin nafari thalatha je nisikuambieni nyinyi kuhusiana na wale watu watatu فأما أحدهم أوى إلى الله فآواه الله ama mmoja wao na huyu ni yule aliyeona upenyo kwenye halka akajichomeka ama mmoja wao alitafuta hifadhi kwa Allah alikimbilia kwa Allah ili yahifadhiwe Allah akamhifadhi sikiza habari zao wa amma al-akharu na ama mwingine huyu wa pili aliyekaa nyuma ya mduara istahya fastahi Allah minhu aliona haya kwenye jambo la dini ah sasa pasomeshwa hapa niondoke kweli ah ah wacha nikae pembeni akaona haya basi Allah subhanahu wa ta'ala pia akamuonea haya ana kheri huyo kafaulu huyo wa amma al akhar fa'arada ama yule watatu akalipa nyongo jambo lile hakulipatiliza hakulipa umuhimu unaostahili fa'arada Allah an Allah subhanahu wa ta'ala pia akampa nyongo akamterekeza kama wanavyosema waswahili na hiyo ni hasara kubwa hadithi hii inatajwa katika milango ya fadhila za kuhudhuria vikao vya ilmu tazama namna wanafunzi wanaopata makarama kwa kadri ya mtu atavyojisogeza karibu na elimu na karibu na maeneo ambayo yanatolewa elimu hadithi hii itupe fundisho tuizingatie hadithi hii huko mbeleni katika muhadhara wetu tutakuja kutoa mifano ya kutubana sisi kupitia hadithi hii kuna maswali yatakiwa tujiulize sisi maswali ya kutukereketa hasa yale ya kutuchoma yani kuna maswali fulani kama vile mtu katumwa unaweza kuona huyu katumwa kwa ajili yetu nini tutaulizana huko mbele kuhusu hadithi hii vile ilivyo mafundisho yake na vile sisi waislamu wa leo tulivyo الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه alipokuwa anaizungumzia hadithi hii kwenye kitabu chake Miftahu Dari Saada juzuu ya kwanza sahifa ya 123 pana maneno marefu mazuri sana talabatul ilm warejee katika sehemu hiyo nimechukua kipande kidogo cha maneno yake yaqulu rahimahullahu ta'ala falau lam yakun li talibil ilmi illa anna Allah yuwihi ilayhi wala yu'ridu anhu lakafa bihi fadla anasema rahimahullahu ta'ala lau isingelikuwepo kwa mwanafunzi mwenye kusoma elimu isipokuwa tu kwamba Allah anamuhami yeye na kumlinda yeye na kwamba ham, hamterekezi hampi nyongo ingelikuwa kwenye mambo ya elmu hakuna chochote isipokuwa hili tu kwamba Allah anakulinda na anakusogeza karibu yake na hakuterekezi basi ingelitosheleza kuwa hiyo ni fadhila kubwa ya kuhudhuria maeneo ya elimu wa huwa kadhalik maneno mazito sana haya ameyazungumza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala fi al-Fath Fath al-Bari kwa chapa ambayo tumetizama ni juzuu ya kwanza sahifa ya 157 يقول رحمه الله تعالى وفي الحديث يعني حديثه ليتنقليه حديث أبي واقد وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم وجلوس العالم المذكر في المسجد anasema rahimahullahu ta'ala wa fil hadithi na katika hadithi hii fadlu mulazamati hilaqil ilm pamedhihirika katika hadithi hii fadhila za kulazimiana na vikao vya elimu na pia kuna fadhila za kukaa mwana wa chuoni mwenye kuwakumbusha watu mwenye kuwasomesha watu katika msikiti nafasi za ulamaa ashuyukh al-asatidha nafasi zao ni kukaa katika vikao vya kiilmu na kuwafundisha watu alimamu alhafidh al Ibn Hajar anatoa istimbati hiyo kupitia hadithi ya Biwaqid radhiyallahu ta'ala anhu lakini miongoni mwa fadhila barakallahu fikum ukiacha hayo za kuhudhuria vikao vya ilmu hiya majalisun tatanazzalu fiha alkhairat walbarakat ويحوطها الملائكه almalaikatu alkiram miongoni mwa fadhila ndugu zangu za kuhudhuria vikao vya elimu kwamba katika vikao vya elimu zinashuka kwenye vikao hivyo kheri nyingi na baraka tele ni vikao vilivyobarikiwa kwa hivyo wale wenye kukaa hapo wanazipata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala na nani katika sisi asiyehitajia kubarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala bali tumuomba Allah usiku na mchana atubariki ukibarikiwa wewe umefanikiwa hakuna kikwazo baada ya kuipata baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala si katika maisha ya kidunia na huko akhira tunapoelekea baraka ni manqaba kubwa sasa vikao vya elimu ni vikao ambavyo baraka hushuka na kheri nyingi hushuka katika vikao hivi bali watu huzungukwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala na mnaifahamu nyinyi riwaya mashhura rawaha al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده الحديث mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia hawaja kusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah walmuradu biha almasajidu na muradi wa hizo nyumba za Allah ni misikiti kama hivi ikawa watu hao wanakisoma kitabu cha Allah na wanadurusishana wanafundishana kitabu hicho baina yao hawatofanya watu jambo kama hilo isipokuwa utashuka juu yao utulivu na itawafunika wao rahma na wanawazunguka wao malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala malaika wa rahma na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu hao kwa wale ambao wako kwake yani watu walio duniani katika misikiti kwenye mambo ya elimu ya kusoma Qur'ani na durusi mbalimbali Allah anawataja watu hao mbele ya viumbe bora walio mbinguni wanatajwa kwa kheri hadithi hii itosha kutufungua macho ya kuziona fadhila za kuhudhuria vikao vya ilmu barakallahu fikum lakini la mwisho ambalo nitamalizia katika nukta ya kwanza naona wakati unakwenda sana vikao vya kielimu ni majalisun yarbahu fiha jalisuha bima huwa khair min arbahi dunya vikao vya ilmu ni vikao ambavyo anapata faida yule mkaaji wa vikao hivyo kwa faida ambayo ni kheri zaidi kuliko faida za kidunia ukizungumza mambo ya faida na hasara wafanyabiashara wengi wanaelewa hasa unapozungumza faida ukitaka kuiona bashasha ya mfanyabiashara na kama ana meno yale ya mabega hujawahi kuyaona ukitaka uyaone mpe biashara yenye faida alafu akaona hapa pana pesa utaona anavyonyiritika ile nuru kwa sababu faida ni jambo zuri yenye kufurahisha na watu wengi waliokuja katika miji hii wamekuja kutafuta faida huu ni mji wa kibiashara hayo mengine basi tu kwa sababu ni sehemu katika maisha huwezi kuyafumbia macho sasa nadhani kama kuna watu watanielewa vizuri ni watu wa Dar es Salaam kuliko labda nikizungumza na watu wa Morogoro vijijini huko watu wa hapa watanielewa nikizungumza mambo ya faida mambo ya kuhudhuria vikao vya elimu yanatoa faida kwa wale ambao wanahudhuria vikao hivyo faida iliyokuwa na kheri kuliko faida za kidunia kuliko haya mapambo ya dunia na vitu thamani vya kidunia na hapa nitahitaja hadithi ambayo hupendwa kutajwa na ahlul ilm kwenye kuhamasisha watu kwenye mambo haya rawahu al-imam muslim rahimahullah ta'ala hadithi hii kaitaja alimamu imam muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake min hadithi uqbata ibn amir radiyallahu ta'ala anhu qala Ukba ibn Amir al-Ansari min ahli Suffa ni katika wale waliokuwa wakiishi katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakisoma dini Ukba anasema kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi Suffa siku moja alitoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutufuata yani katoka nyumbani kwake atufuata sisi na sisi tulikuwa ni watu katika ahlu sufa tuna vijihema vyetu pembezoni mwa msikiti wa mtume alayhi salam tumevisimika pale tunaishi pale tukisoma dini kwa mtume alayhi salatu wassalam mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawauliza swali la kuwafundisha swali kubwa lenye faida faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana au ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahmin awaambia nani katika nyinyi anapenda kurauka kutoka asubuhi asubuhi aelekee katika mji wa Buthan ismu mawdi biqurb almadina hili ni jina la mji ulio karibu na Madina kama wanavyosema shurah nani anapenda kuamka mapema asubuhi akimbilie katika eneo la buthani au ila al-aqiq wa huwa wadin fil madina au aende katika bonde katika maporomoko huko al-aqiq fayati minhu binaqatain akifika huko achukue apewe ngamia wawili kauma waili walionenepa yani nundu zao zimekuwa kubwa mpaka zikainama ngamia wawili walionona apewe ngamia hao fi ghairi ithmi atapewa tu bila ya madhambi yoyote kasarika walghasb bila madhambi ya wizi wala madhambi ya kupora hajaiba wala hajapora kapewa wala qat'i rahimin wala bila kukata udugu labda pengine ni mali za ndugu yake amezichukua bila idhini yake unajua tena lazima ndugu atalalamika kuna lile gugu gugu la ndugu hata kama anacho lakini atalalama huyu naye bwana ah mwenyewe ninawataka ngamia wangu ana shughuli nao kashakuja akawabeba tena hajaniambia hakuna gugu la ndugu ni kuchukua na kuondoka Ukba anasema faqulna ya rasulullah kulluna nuhibbu dhalik tukasema ewe mtume wa Allah wote twapenda hilo jambo zuri hilo nani asiye asiyelipenda labda nikizungumza habari za ngamia kwa jiografia ya nchi yetu hatuelewani kwa sababu si mambo yetu lakini hawa ngamia wamesifiwa ni ngamia ambao nundu zao ni kubwa wenye thamani na ndio vipando vilivyokuwa vikitumika wakati ule kadhalika ndio vichinjwa bora ni kama vipando vya thamani leo mfano ukaambiwa haya nani katika nyinyi anapenda ashuka ubungo hapo wala asipate tabu kifika pale kuna V8 iko pale safi new model 2022 full swi nini mnajua ile majina yenu yale yaani. anashuka pale anachukua GVX lake hakuna kuiba wala hakuna ubadhirifu wala hakuna lawama kwenye nchi ukiikuta ya kwako haya ndio tuambiwa sisi hapa hizo mbio zetu kuelekea ubungo zitakuwaje mimi nadhani kuna watu wat, wat, watatoka hapa na miguu watatuwahi hata wale wenye vipando maana watafungua turbo sasa ni mfano wa hayo angalia sharafu ya ilmu na faida ya ilmu Mtume alayhi salamu anambia afala yaghdu ahadukum ila almasjid basi asitoke mmoja wenu akaenda msikitini fayalamu au yakrau ayataini min kitabillah aende akajifunze au akasome aya mbili tu kwenye kitabu cha Allah kwenye Qur'ani tumesema khairul lahu min naqatay hizo aya mbili ni bora kwake kuliko hao ngamia wawili walionona wa thalathun khairul lahu min thalath na akisoma aya tatu akijifunza aya tatu ni bora kwake kuliko hao ngamia watatu wa arbaun na aya nne akijifunza msikitini akizisoma msikitini ni bora kwake kuliko ngamia wanne bal wa min a'dadihinna min al-ibil bali na idadi ya hizo aya wingi wake ndio hivyo hivyo ni bora kuliko wingi wa hao ngamia ukisoma aya 20 bora kuliko ngamia 20 wa hakadha حديث عظيم adhimun jidda ndo tukasema miongoni mwa fadhila za kuhudhuria vikao vya elimu kuna faida kwa yule mwenye kuhudhuria vikao hivyo faida ambazo ni kubwa kuliko faida za kidunia za kibiashara ni wangapi miongoni mwetu wanalijua hili ni wangapi miongoni mwetu ambao washalijua hili na kulifanyia kazi mughafala ni mkubwa sana wallahi alazim lau wingi huu tunauona tungeliuona katika hilaqil ilm katika majalis adhikr wallahi tungebarikiwa sisi na hii da'wa yetu ad-da'wa as-salafia isingewezekana taona kwamba dawa ina nguvu inasonga mbele lakini bado inahitajia watu wenye elimu wajitolee kuisoma elimu na kuieneza da'wa hii bali da'wa salafia barakallahu fikum inawahitajia awam almustabsirun watu wa kawaida wenye kujitambua masalafi ambao wako makini wajanja katika dini yani ni mtu anafuatilia mambo huwezi kumlaza ukizungumza tu ajua uhusie hili changala macho hakuna kitu hapo tufikie kiwango hicho kwa ule wingi wa kuhudhuria elimu yale mambo ya kielimu karibu nayo yale mafatawa yamekuganda hata una uwezo wa kushawishi vijishubha vidogo vidogo vya watu wa sokoni kule wauza nyanya unavipangua tu kwa sababu ni mtu una utambuzi katika dawa yako na hili jambo lawezekana tukizungumza mambo ya elimu tunapenda watu wawe mashehe wawe talabatul ilmu almustafidun tunataka watu hao lakini si lazima watu wote wawe mashekhe watu wote wawe wanafunzi wakubwa wenye faida twataka masalafi wa kawaida wajitambue lakini zaidi ya hapo wasikubali kupitwa na fadhila hizi unahangaikia lipi wewe kwani una umri gani haya mafadhila kama haya una miaka 40 50 60 20 25 usipati fadhila hizi wewe utategemea nini pia tutataka wazipate fadhila hizi wayajue mambo haya misikiti hii singepata nafasi hebu niishie hapo kwenye kutaja fadhila za kuhudhuria vikao vya elimu